A potom, draga braćo, zadnja stvar koju smo spomenuli kada je u pitanju slast ibadeta, slast pokornosti gospodara Jelle wa'ala ili drugim riječima, bude reći odgovor na pitanje kako i na koji način da čovjek ostvari leddet, prije svega u životu na ovom dunjaluku, a zatim nakon toga kroz pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala da u ibadetima osjeća slast, zadnja stvar bila je ibta'id anil dunu, ibta'id li tatadawak. Udali se od grijeha, udali se od grijeha kako bi osjetio slast, kako bi osjetio slast imana. Posljedice grijeha, draga braća, su mnogobrojne. I mi smo na ranijim predavanjima govorili u jednom od minulih Ramazana, govorili smo o štetnim posljedicama grijeha. E, naveli smo govorim o Kajima Rahimallahu Tala koji je spomenuo veliki broj stvari ili pak loših posljedica, loših posljedica grijeha. Međutim, dovoljne su riječi uzvišenog Dželja Va'ala, kada ne bi bilo drugog ajeta koji ukazuje na opasnost grijeha i njihovu posljedicu, osim riječi uzvišenog Kella bel rana ala kulubihim ma kanu jeksibun ono što su oni radili od loših dijela, od grijeha i nepokornosti Allahu Jalla wa'ala, prekrilo je njihova srca. Ti grije se, dakle, oni su prekrili njihova, prekrili njihova srca. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji bi bilježi imam tirmiri, sa vjerodosljenim lancem prenosioca, kada rob uradi kakav grije, na njegovom srcu se pojavi crna mrlja. Pojavi se crna tačka. Pa ako se pokaje, srce se očisti i bude kao što je bilo ranije čisto. A ako se ne pokaje, pa se ponovo zatim nakon toga vrati na grije, poveća se ta mrlja, ta tačka, ta crna mrlja, se poveća na njegovom, njegovom srcu. To je ran, kaže poslan sveme, to je ran o kojem uzvišeni kaže kella ben rane. Njihova srca je, na njihova srca je pao ran ili njihova srca je prekrilo ono što su oni ono što su oni radili dakle, od grijeha. I zato kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, grijeh za grijehom sve dok srce ne oslijepi i postane mrtvo. Komentar ušići ove riječi uzvišeno koje smo malo prispomenuli, kaže u njihovom komentaru Hasan al-Basri, grijeh za grijehom sve dok srce ne oslijepi i postane i postane dakle mrtvo. Stoga grijesi, draga braća, su prepreka između roba i slasti u ibadetima. Grijesi su ti koji te sprečavaju da osjetiš slast u ibadetu. Grijesi prouzrokuju okorijelo srca, da srce bude okoro. Šta znači okoro srce? Znači, draga braća, da na njega ne utiču ajeti, da na njega ne učitu, e, utiču hadisi, šarijanski tekstovi, da na njega ne utiču savjeti i tako dalje. Ono je, dakle, okorijelo. Ne utiču na njega šarijanski, šarijanski e, tekstovi. Dakle, Grijesi su ti koji sebe, grijesi su sebe da srce bude okorjelo. Grijesi čine srce crni. Grijesi umrtvljuju srce i gase nur, svjetlost, svjetlost dakle, svjetlost srca. I zato koliko je samo koliko je samo trenutaka slasti koji su rezultirali dugim poniženjem nakon njih. Trenutak slasti u šehevatima koji nakon toga rezultiraju tminom, crnilom i poniženjem u srcu, u srcu roba. Koliko je samo ibadeta koji čovjeku budu uskraćeni sebebom, sebebom grijeha. Koliko je samo ibadeta koji Allah žele vada uskrati svome robu, koji je razlog, razlog su dakle njegovi grijesi koje, koje je počinio. Stoga, draga braćo, ne smije nijukom slučaju doći do omalovažavanja grijeha i ovo je stvar o kojoj dosta često, dosta često govorimo ne smije doći do omalovažavanja grija, da se čovjek da da čovjek omalovažava grije i da se nehajno odnosi prema odnosi prema njemu. Ne obraća pažnju na ne obraća pažnju na grije. Pogledajte dželle vala Allah subhanahu wa taala u Kur'anu kaže: "Innal ladina tawallu minkum yawma iltaqa al-jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. Oni od vas koji su uzmakli na dan kada su se sukobile dvije skupine. Dakle, bitka na Uhudu. Bitka na Uhudu. Doista ih je šeitan naveo da posrnu zbog nečeg što su uradili. Zbog nečeg što su uradili. Budimo svjesni da se gospodar Čelja Vala ovim ajetom obraća kome? Obraća najboljoj generaciji od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najboljim ljudima nakon vjerovjesnika i poslanika. Najboljim ljudima, kaže, oni od vas koji su posrnuli, to jest uzmakli, pobjegli na dan Uhuda, vratili se dakle u Medinu, napustili bojno, napustili bojno pole, na dan kada su se hobile dvije skupine. Inne, inne me ste zellahumu šeitanom i ba'di ma kesebu. Šeitan ih je na to naveo da posrnu. Zbog čega? Zbog nečega što su radili. Zbog nekih grijeha, dakle ti grijesi koje su uradili, rezultirali su čime? Rezultirali su ovim, dakle, posrtajem, šta više ovim velikim grijehom, bježanjem zbojnog polja. Rezultirali su bježanjem zbojnog polja. I obrati pažnju, jedan od onih koji je pobjegao zbojnog polja bio je Osman radijallahu anhu. Osman ibn Afan. Treći pravedni halifa radijallahu anhu. Lomah ibn Abu Uthman. Koji su bili grijehovi Osmana, draga braća radijallahu anhu? Normalno, i Osman radijallahu anhu je čovjek, kao i svi drugi ljudi, griješi, ali s vojnog polja. Također pogledajte drugi ajet gdje Đelja Vala kaže Innal ladina rtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر في بعض الأمر doista onima koji su se stopama svojim vratili natrag, dakle odmetnuli, otišli u riddet. Nakon što im uputa bi jasna, Šeitan je to njima lijepim prikazao i lažnu im nadu ulivao, obmanjivao ih. To zato što su govorili onima koji ne vole ono što je Allah objavio, mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoriti. Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoriti. Pogledajte kako je pokoravanje dakle onima koji ne vole što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u nekim stvarima, samo u nekim stvarima, rezultiralo time da su ovi ljudi na kraju irteddu, da su se vratili svojim stopama natrag, da su se odmetnuli od Allahume Jelle Vala vjere. Stoga ne govori, to su neki grijesi, to su mali grijesi, to su sitni, to su sitni grijesi, jer grijesi povlače jedni, povlače jedni, jedni druge. Vahar al-fasadu fil berri wal bahri bima kesabel ejdi nas li uziqahum ba'da levi amilu ba'da ledi amilu. Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se fesad na kopnu i na moru, nere, fesad, metež, i na kopnu i na moru. Da im onda, Allah žele ala, da iskuse nešto od kazne zbog onoga što su stekli, što su radili od grijeha. Da okuse opet nešto od kazne zbog onoga što su radili od, što su radili od, odakle, od grijeha. Stoga, dakle, kada shvatimo ovu stvar, onda ćemo dobro shvatiti i riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam jakumu muhakirati vnu čuvajte se, pripazite se o malovažavanja grijeha, jer se grijesi okupljaju na srce čovjeka dok ga na kraju ne unište. Dok ga na kraju ne, ne unište. Od najveće kazne za grije, draga braćo, jeste da ti bude uskraćena pokornost. Najveća kazna za grije nije dakle da zatim nakon toga pogodi kakav musibet, pogodi kakav belaj. Ne. Jer taj belaj, inša Allahu je sebe da ti grije bude oprošten. Da Allah subhanahu wa ta'ala očisti. Ali najveća kazna koju mu'min vjernik može biti kažnjen zbog grija jeste da ti bude uskraćen ta'an. Da ti bude uskraćena pokornost gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Najopasnija stvar u životu jeste da budeš kažnjen, a da to i ne znaš. A da to i ne ne osjećaš da nisi, da nisi svjestan, a još opasnije od toga da možda budeš kažnjen, a ti kaznu vidiš kao nijamet. A ti kaznu vidiš kao? Vidiš kao nijamet. Pa prespavao si primjer radi nehajno saba, kaže, alhamna, dobro sam se naspavao, odmorio sam se. Umjesto da osjećaš dakle tjeskobu, zbog toga što te mi mojišao farz, ti nakon toga dakle, osjećaš se dobro i zahvaljuješ, alhamdulillah, zbog toga što, što sam se odmorio, zbog toga što sam se naspavao, nisam prekinuo svoj, nije, e, nije, sad mi nije bio prekinut. Dakle, ovo je najpa još opasnija stvar, a to je da kazno vidiš, vidiš dakle kao nijamato. Kaži Ibnu Džewzi, rahimeullahu ta'ala, neki od sveštenika Benu Izraila je rekao, Ja Rab, kem a'asik, wala la tu'akibnim Koliko ti griješim, a ti mene kažnjavaš. Koliko ti griješim, a ti mene kažnjavaš. فقيل لهم وكم أعاقبك وأنت لا تدري koliko te ja kažnjavam, a ti ne znaš. Koliko te ja kažnjavam, a ti, a ti ne znaš. A ti ne znaš. Ovo je dakle mesela, draga praća, a to je da budeš kažnjena da ti ne znaš. Uskraćen ti je ta pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala, a ti si svje, nisi svjestan da, da nisi kažnjen. Ne znaš da si, ne znaš da si kažnjen. Uskraćen ti je namaz u džamatu, uskraćeno ti je učenje Kur'ana, uskraćeno ti je klanjanje na fila, uskraćen ti je post, uskraćeno, uskraćeno, uskraćeno i tako dalje. Kazna jedna za drugom, a ti nisi svjestan. I odakle, najopasnija, najopasnija stvar koju nismo svjesni. Znači, za razliku od toga kada te zanesi musibet, pa svjestan si kazna gospodara Dželjevala. Ali ovdje, ovdje je druga stvar. A to je da ti Allah dželevala uskrati pokornost, da ti uskrati pokornost, uskrati kakav ibadet, a da ti toga nisi, dakle, svjestan. Onemogući ti se jednostavno. Bude između tebe i ibadeta prepreka, jednostavno nešto te odvaja, udaljava od, udaljava od ibadeta. To je, dakle, ta kasna koja dolazi, koja, dakle, rezultira činjenjem grijeha i, dakle, o kojoj moramo povesti računa. O kojoj moramo povesti računa onda kada vidiš da ti je taat, thakil, thakil, da ti je pokornost gospodaru Čeljevala, teška, da ti nije olakšano, vrati se istihvaru, vrati se čišćenju, vrati se teobi, kako bi se očistio od, očistio od grija i zatim nakon toga i badet i postao lah, olakšan od gospodara Čeljeva, od gospodara Čeljeva, Čeljevala. Kada je šafija, imam šafija, rahimu Allahu ta'ala, sijao kod imama Malika, Allahu ta'ala, ima Malik u'đibe bihi. Začudio se, dopao mu se ima šafija, dakle njegova razboritost, pronicljivost i tako dalje. Pa mu je rekao ima Malik rahimallahu ta'ala, jabu neje inni ara fi vajhike nura. O sinko moj, ja na tvom licu vidim nur, vidim svjetlost. Fela tutfi'hu bi zulmeti il ma'asije. Pa nemoj ga ugasiti tminom nepokornosti gospodaru Dželjevala. Taj nur na tvome licu, nemoj ga ugasiti čime? Grijesima, nepokornosti prema gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qajim, rahimallahu ta'ala, Kullama kathurati dhunub i štedeti lvihšetu, kad god se povećaju grijesi, poveća se otuđenost između roba i gospodara Dželjevala. Ištedet il baina al-abdi wa rabbi. Kad god se povećaju grijesi, čovjek čini više grija, dolazi do otuđenosti. Šta znači otuđenosti? Udaljavanje. Kada se neko nekog dakle udaljen, ne osjećaš e, dakle e, smiraj uz njegovu blizinu, već si otuđen, daleko od, daleko od njega. Kada čovjek čini grije, pređe granicu u tome, dakle dolazi do otuđenosti između njega i gospodara subhanahu wa ta'ala. U amaru l'ajši Aishul mustauhishin. A najgorši život jeste, gorči, jeste život ovih otuđenika. Oni koji su daleko od gospodara Dževljavala. Oni koji u blizini gospodara Dževljavala ne osjećaju uns, ne osjećaju smiraj, zadovoljstvo, radost, perhat itd. itd. Mustauhish. To je dakle taj koji je otuđen. Najgorči, najgorči život jeste život otuđeni. Wa atjebu l'aish musta'nisin. A najdepši život jeste život musta'nisina. Ko su musta'nisin? Oni koji uz gospodara subhanahu wa ta'ala, uz ibad, uz zikri i tako dalje, osjećaju smiraj, osjećaju zadovoljstvo, osjećaju sreću. To su oni koji su, koji su musta'nisin. Wa min alameti vahšetike unsuke bil musta'uhišin. A znak tvoga vahšeta, znak tvoje otuđenosti od gospodara Đeljavala jeste što osjećaš da jeste da osjećaš smiraj uz otuđenike. Obrati pažnju. A znak tvoje otuđenosti da između tebe i gospodara ima razdalina, da postoji dakle ta otuđenost, jeste što osjećaš smiraj uz, uz, o, o, uz ovaj, uz uz one, dakle, koji su daleko od gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa tako vidiš primjer da brata, brata, kako voli da sjedi sa pokvarenjacima. Kako voli da sjedi sa kafanđijama, sa ljudima i tako dalje. Ne radi daveta, jer ne govorim ovdje o situaciji dave. Kada pozivaš, sjediš dakle s tim čovjekom da bi ga pozivao. Ali vidiš određenu braću sjede s takvim ljudima, časka s njima, paše mu, godi mu habet s njim. A šta se razgovara s njim? O čemu se da govori? Ja tu sa fasikom, sa pađinom, o čemu se da govori ako ga već ne poziva Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa možda dosta često je ne, i čuje i razno razne riječi, ružne riječi, pa možda čak i psovku, a ti vidiš brata njemu paše, uz, sjedi uz njega, sa njim je, druži se i tako dalje. i tako. Znači to je znak da je između tebe i tvoga gospodara otuđenost razdalina, razma. Udalio se od gospodara subhanahu wa ta'ala, jer osjećaš smiraj uz mustevhiša, uz onoga koji je sam, dakle, sam otuđen. Sam otuđen. Draga braćo, braćo, alaka bejne al-abdi wa rabbihi alakatul hubbi wal mavadda. Veza između roba i gospodara Jelle wa Ala jeste, draga braćo, veza ljubavi. Veza uzajamne, uzajamne ljubavi. Nije samo veza straha, već veza, dakle, i prevashodno veza veza ljubavi između roba i gospodara i gospodara dželjava ala. Ne smije stanje mu'mina vjernika biti primjer radi poput roba i njegovog vlasnika koje grob sluša i pokorava mu se samo što se boji da kada ga ovaj gazda ne kazni. Dakle, on njemu poslušan samo što se boji da ga, da ga ne kazni. Ali kada bi bio siguran njegove kazne, ne bi mu bio pokoran. Ne, više približio tom, dakle, tom čovjeku. Ako je takav primjer roba i roba na ovom dunjaluku, kakav je primjer roba i gospodara Dželjevara. I zato ako vidiš sebe, dakle, da hrliš kanafilama, to je znak tvoje ljubavi prema gospodaru Dželjevara. Ako su ti pak dobra djela na file, kada kažem na file generalno sva dobra djela, neci nam samo na file na, na, na, na namaze, na sunnete, bez generalno dakle, dobra djela, Ako se ti dakle ona teška ili pak uskraćuješ po pitanju njih, nema te, samo obavljaš ono što ti je fars, znači to je dokaz da ti obožavaš gospodara dželjavala samo iz straha. Ljubav je slaba, ljubav ona postoji, ali je na niskom nivou, ona je, ona je opala. Jer kad god je ljubav veća, to je dakle i hrljenje ka dobrim dijelima veće. To je i hrljenje ka dobrim, ka dobrim dakle dijelima, dijelima veće. Hajde, inša Allah, da ne odvolimo, zaustavit ćemo se ovdje, bi ibn Allah i ta'ala, moleći gospodara, žele wa'ala, da nam podari ljubav i ljubav onih koji gospodar subhanahu wa ta'ala voli i ljubav svakog dobrog djela koji gospodar subhanahu wa ta'ala voli. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilajk.